Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Вітаємо з вами в студії Дмитро Костенко, Менді Карлтон Hello. і мудрий професор грамотний. Yes, hello. This is Professor Grammar, and it's time for an English lesson. <laughs> Сьогодні наш незмінно гречний професор пропонує поговорити про вічливість в англійській мові. Polite English. Він навчить нас, як попросити щось вічливо. Як завжди полюбляє казати професор, You can never be too polite. неможливо бути надто чемним. Приєднаємося до нього та його асистентки Ребекки. Thank you, thank you, thank you, my friend. Thank you. And with me is my assistant, Rebecca. You are very polite today, Professor. Thank you. <laughs> oh, Rebecca, Rebecca, you can never be too polite. And today's lesson is about polite questions. Yes, yes. Now, Rebecca, my dear, could you read these sentences? Say, please. Rebecca. You can never be too polite. Oh, for goodness sake, I don't know. Okay. there we are. <clears throat> Could I have a cup of tea? Could I have a cup of tea? Чи не можна було б мені чашечку чаю? Один зі способів висловити прохання ввічливо з допомогою дієслова could. C-O-U-L-D. Could. Could I have a cup of tea? Could I have a cup of tea? Could I have a cup of tea? Постараємося точно відтворити інтонацію такого ввічливого прохання. Повторюємо за Менді. Could I have a cup of tea? Could I have a cup of tea? У наступній частині програми будуть ще приклади таких питань і їхні різновиди, які професорові не дуже подобається. for two and two for tea, me for you and you for me. Could I have a cup of tea? Mm, yes, yes, a nice cup of tea. Milk, no sugar. Professor, mm? could I ask you a question? Mm? Could you also say, can I? Can I have a cup of tea? Can. Can I have a cup of tea? Yes. Yeah. that's okay? Well, many people think that it is bad English. Bad English? Bad English. Oh, well, well. На думку професора, то погана англійська. Навіть попри те, що чимало людей усе ж вживають can замість could. Can. Can I have a cup of tea? Як же тут бути? Моя порада така. Вживайте could. Це у кожному випадку звучить більш увічливо. А ось ще один приклад. Уявіть, що вам потрібно поскаржитися на погане обслуговування в готелі. Ви хочете поговорити з менеджером? The manager. Here is another example. Rebecca. <laughs> Oh, dear me, where is it? Um, oh, yes. Um, Rebecca, my dear, read this question. <sighs> Oh. Please. <clears throat> Could I speak to the manager? yes. Yes, perhaps you need to complain. Could I speak to the manager? Could I speak to the manager? Complain. But always be polite. Скаржитися можна і часом треба, але при цьому будьте ввічливі, радить професор. Could I speak to the manager? Повторюйте у паузах за Менді. Could I speak to the manager? Could I speak to the manager? Сьогодні професор веде мову про ввічливі прохання зі словом could. І, схоже, він уже підготував для нас вправу. It's time, time for an exercise. Oh. You at home, make questions with could. Here's an example. You want to have a cup of coffee. Ask me. Ask you what? You want. Oh, dear, oh, dear. Oh! Could I have a cup of coffee? Could I have a cup of coffee? Certainly. Звичайно. Certainly. C-E-R-T-A-I-N-L-Y. Повторімо це слово за Менді. Certainly. Certainly. Отже, завдання вправи утворити ввічливі прохання, що починаються зі слова could. Наприклад, You want a cup of coffee. Вам хочеться чашечку кави. Ask me. Попросіть чашку кави ввічливо. Що вийде? Could I have a cup of coffee? Чи не можна мені чашку кави? І не забудьте наприкінці додати, будь ласка. Please. Please. Повторюйте за Менді. Could I have a cup of coffee, please? Could I have a cup of coffee, please? Ну, а тепер власне вправа. You want to borrow some things from Professor Grammar. Ви хотіли б позичити у професора дещо. Попросіть його ввічливо. Time for the exercise. <laughs> you at home, make questions with could. Could you start the thinking music, please? Number one. You want to borrow my dictionary. Ask me. Number two. You want to borrow my bicycle. Ask me. And number three, you want to borrow my pen? Ask me. Щось мені так здалося, що от ручку професор позичати не дуже хоче, хоча з іншими речами проблем немає. Він залюбки позичить вам свій словник. Dictionary – і навіть свій велосипед. Bicycle. Але чому ж він вагається щодо ручки? ask me. Oh, ask me those questions, Rebecca. Number one. Could I borrow your dictionary, please? Could I borrow your dictionary, please? Certainly. Certainly, my dear. Number two. Could I borrow your bicycle, please? Could I borrow your bicycle, please? Certainly. Of course. And number three. number three. Could I borrow your pen, please? Uh, I'm afraid not. I'm afraid not. It's my favourite pen. Professor. Oh, all right then. Я знаю, чому професор вагався щодо ручки. Це ж його найулюбленіша ручка подарована його коханою дружиною. Та зрештою він погодився позичити і її. Ну що ж, повторімо речення справи. Number one. Could I borrow your dictionary, please? Чи можна позичити ваш словник? Професор сказав. Certainly. Звичайно ж. Number two. Could I borrow your bicycle, please? Чи можна позичити ваш велосипед? Certainly, of course. Звісно ж так. Ну і нарешті. Could I borrow your pen, please? Чи можна позичити вашу ручку? Тут професор спочатку чемно відмовив. I'm afraid not. Боюся, що ні. Корисний вираз. Повторімо його. I'm afraid not. I'm afraid not. Ну а тепер повправляємося у правильній вимові. Повторюйте за Менді. Could I borrow your dictionary? Could I borrow your dictionary? Could I borrow your bicycle? Could I borrow your bicycle? Could I borrow your pen? Could I borrow your pen? Ну а відповісти можна так. Certainly. Або. I'm afraid not. Ну що ж, до речі, професор надсилає всім, хто бажає, безкоштовні брошури-посібники. Аби отримати посібник, напишіть професорові простою чи електронною поштою. Адреси такі: Київ 1, абонентська скринька 99, Українська служба BBC, електронна ukrainian.section at bbc.co.uk. Ну а тих, хто має доступ до інтернету, професор запрошує також відвідати його сайт, де ви знайдете чимало цікавих вправ. Сайт можна знайти за адресою www.bbc.co.uk Ukrainian Learning English. І це одне слово. До зустрічі на наступному занятті із професором Грамотним. Cheerio! Уроки англійської. Подкаст bbc.ua